hagati y'amajana 5 gushika ku gihumbi ku kiro kuva muri ruhuhuma uyu mwaka isukari yo ikiro uh, cavuye e, uh, cikubye nako inshuro zibiri iyo uguze iyo ugize imanuka yironka abadandaza n'abaguzi bo mu Rumonge bo bagize ico bashikiriza bakaba basaba leta y'u Burundi kubahiriza ibiciro ariko yabanje kurondera igitoro eh, igitoro ikena ryacu rituma ibindi bisumwa biduga igiciro saho muri umonge gusa twarababwiye n'ivyo ngaha mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu ba muri kino gisagara babona ko bavuga ko ubuzima butoroshe muri kino gihe kuko ibyankenerwa nka byose byaduze igiciro kandi amikoro yoyo atiyongera ubukene bw'igitoro nabwo bukaza gusongera isibe basaba bakanabasaba leta gutorera umuti icyo kibazo higi Eh, kugira ngo ubuzima nubwo biruko rero mu ntwaro mu bakagabisha abadandaza ko eh, bokwikika mukiza ko kwikebuka nayo eh, muri ivyo byo kuduza ivy'umurengera igiciro saho gusa mu ntara ya Cibitoke naho nyene abadandaza bavuga ko nk'ibiharage kiretse ko uh, hatse uruzuba ngo babirangurira kure imodoka zibizana bakaziriha amafaranga menshi kubera ubukene bw'igitoro umuyobozi mu bijejwe ajejwe ibidukikije uburimi n'ubworozi akamenyesha ko hatse uruzuba rwinshi umwimbu ba muke ku n'umuceri ngo abawurondera ni benshi kubera mu ntara ya bubanza muri komine gihanga batashoboye kuwurima kandi hahora himbuka myinshi igitega naho nyine tukiri muri ico gisata nyene bavuga ko twarabiye ko haheze igihe ibiciro by'ifungurwa bimwe bimwe biduze mu isoko nkuru ya Gitega badandaza bagasigura iryo duga ry'ibiciro bavuga ko hanini ko ari kubera ibifungurwa bitarera nayo abaguzi basaba ko hokogwa ibishoboka byose kugira ngo ibiciro bimanuke aho kuguma abiduga uko bukeye uko bwije hariya ibubanza naho nyene bati ibiciro by'ibifungurwa byaraduze cyane mu ntara ya bubanza haraheze hafi ukwezi cyane cyane ibiharage umuceri amamesa n'ibindi mu gihe abadandaza basigura ko naho bibazimba iyo babirangurira hakiyongera ko n'amatagisi menshi hamwe n'ubukene bw'igitoro ngo butuma uh, batanga amafaranga menshi mu kunguruza ibyo bidandazwa abaguzi bo basaba leta gucungera no gusubiza hasi ibyo biciro nuko ubwo bukene by’igitoro nyene ngo buraruhije kandi abiyunguruza cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura abataronse uko bagenda mu mabisi bataha n'amaguru ibitorohera abasanzwe bafise amagara make aho ibyo byose twarabivuze muri kuri ino radiyo isanganiro Ndikambere mu ishyirahamwe abuko baragize icyo bashikiriza kuri ibyo aho babona ko leta ikwiye gukura amatagisi ku bifungurwa bya nkenerwa biva hanze byanduwayo asanzwe ari aranayirongoye abona ko abunguruza abantu n'ibifungurwa boba mu ba mbere baronswa igitoro kugira ngo igiciro ibiciro ntibibandanye biduga twararondeka kandi n'umuhinga Euh, Professor Gilbert Niyongabo umuhinga yaronosoye ivyigwa vy'ubutunzi we akavuga ko atawovuga uno munsi ko hari iduga ridasanzwe ry'ibiciro ico bita inflation mu rurimi rw'igifaransa ahubwo ngo hari ugukehanirwa kw'igitoro gituma ibintu bizimba kubera ukubyunguruza eh, nuko nabyo nyine mwarabikurikiye kuri ino eh, samirizi mu bijyanye n'ibyo kwiyunguruza nyine harabaye twarabigiye ibijyanye n'iby'igikorwa eh, ibikorwa byo kwandikisha ibyuma byo kunguruza abantu nk'amapikipiki adaca amafaranga n'amakinga hakoreshwa mu kwinonora imitsi ko byatanguye ku munsi wa mbere mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bitandukanye byo eh, hagati mu gisagara nka Kinindo no mu manuko bw'igisagara nka Kanyosha abo bagenzi bacu baraciye muri ibyo bibanza basanga bariko bariyandikisha abo yandikisha akaba basaba ko kongerezwa abandika kugira ngo ikogo ikogwa binyaruke kambere no mu buraruko by'igisagara ca Bujumbura ivyo bikorwa vyarakozwe hariya nka za Kamenge na Cibitoke bene ivyo vyuma naho bakaba barashima ico gikorwa nubwo bavuga ko batazi igihe ikigiye gukurikira bakifuza ko batote kuronsa uruhusha rwo gushika kuboneka mu gisagara hagati eh, twarabigiye kandi ko imyaka mirongo itanu irumanye umunsi ku umwami wa nyuma w’u Burundi ntare wa gatanu karori ndize eh, Charles agandaguwe uwuserukira inda y'ingoma y'ubwami mu burundi Eh, mu itangazo yasohoye akamenyesha ko abo munda y'ingoma bakeneye kumenya ukuri kubishe umwami karori ndizeye uwo rero akaba yitwa rugema kwigemera akavuga ko muri uwo muryango basaba ko ibimenyetso by'umwami by'ubwami nk'ikirimba cy'igitega n'imurambya reka mbere n'ahandi byotunganywa neza kugira ngo ntibizimangane kuri ibyo byo kwibuka nyine haraheze imyaka mirongo itanu habaye ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo irindwi na kabiri umwe urongoye abacikacumu ku bwicanyi butandukanye bwakorewe bwakoze muri icyo gihe akavuga ko kwibuka ari ikintu cyankenerwa ku wabuze uwiwe kandi ngo ni igikorwa uh, kibohora gifasha abacitse ku icumu ku bwicanyi butandukanye bigatuma bakira ibikomere eh, mu bijyanye n'ibikorwa uh, Eh, mu n'akaranga twarabwiye ko eh, ku munsi wahariwe eh, ibikorwa mvabwenge mu bushikiranganji baravuze ko ibikorwa mvabwenge bifite uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu umushikiranganji mu byagejwe harimo imico kama hari ku munsi wa kabiri mu gihe mu Burundi bwifatikanije n'amakungu bahimbaza umunsi wahariwe agateka k'ibikorwa mvabwenge yavuze ko yamenyesheje ko leta imaze gushiraho amategeko n'amabwirizwa atandukanye harimo nishira no gushiraho ikigo cy'igihugu obedeya kijeje gukingira ibi bikorwa mvabwenge ni mu gihe abaririmbyi bavuze bati eh, abaririmbyi bareka kwandikisha ibikorwa byabo ngo bivanye n'uruhara ruto rwa obedeya ikigo cy'igihugu gikingira ibikorwa mvabwenge mu kwerekana aho ibikorwa eh, kijejwe bigeze nayo userukira ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi ati umunsi mpuzamakungu hari ibikorwa mvabwenge ushitse washitse mu gihe u Burundi buheruka gusinya amasezerano yo gukingira ibikorwa ibikorwa kitwa burayiti olivier ndayishimiye akaba yamenyesheje ko hakiri gahaze mu bijyanye no gushyira mu ngiro amategeko akingira ibyo bikorwa mvabwenge aho yanateye akamo ikigo bedeya gukurikiranira hafi icyo kibazo mu bijyanye n'umutekano naho nyine eh, twarabwiye ko abapolisi bacungera abantu batari mu nzego z'igihugu bagahava bagakoreshwa ubuzi batajejwe nk'ubunyezamu n'ibindi ngo bagiye gukugwa inyuma y'abo bantu kugira ngo bakore ico bigiye byavuzwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu n'umutekano hari ku munsi wa gatatu mu nama n'abapolisi baherutse kugenwa mu mabanga n'umukuru w'igihugu yavuze kandi ko bizo Eh, bizonagabanura abakoresha umwambaro w'igipolisi mu gukora ibyaha nk'ibyabaye ku munsi wa gatatu nyine mu gisagara cya Bujumbura aho hibwe amafaranga miliyoni majana abiri hakoreshejwe umwambaro w'igipolisi reka mbere muri icyo gisata nyine abantu indwi eh, bivuga ko ari ab'umugambwe senere bose bo ku ruyumu muri komine kiremba y'intara harimo n'uburongoye uwo mutumba bafungiwe eh, kuva ku munsi wa mbere mu gasho k'igipolisi cy'inyamiramabi ingozi bari bagirizwa gushaka kwica abantu murahawe ikaze isanganiro nuko hariya mu buhinga bw'ibyuma ko muri baraheza batumenyeshe ko hari hari umuntu wanyu yamaze kwinjira yamaze gushika lo alo mwamwiriwe neza amahoro cyane ngakwisanganiro amahoro neza n'impore yego n'impore turashima byiza mhm, cyane ninde twakuye atwakuye ari hehe e, ni niyo nkuru Samuel ndi ku mutumba w'Igomagwa Amazone mugeni komine Kayogoro yahi mugeni mu ntara y'amakamba ari amahoro yego no kuri twidog umutekano rakwiye mhm, warakurikiye amakuru atandukanye yaciye kuri no samirize isanganiro nuko akajya ni gwawe kugira ngo ugire ico shikirije jama amakuru nakurikanye ngaho kwisanganira yanjyoheye eh ni jambo umukuru igihugu yashikirije ya, abarundi bose mm -hmm. eh abarimesha yuko mu minsi iri imbere ko igitoro goma garuke mu gihugu cy'u Burundi kigwire mm Eh, hanyuma rero nacyo numusaba ku ruhande rw'abarundi bose mhm. ko ndazi icyo ngoma ndamusabe ntawe utogishima mhm. bijyanye ko yogwiza amashyirahamwe yinjiza ibitoro kugira ngo ishyirahamwe rimwe ribuze irindi rigume ririkorera abandanya rikora rizana amazutu ngaha mu gihugu cy'u Burundi yego amwe atakena ry'igitoro cyo mu gihugu cy'u Burundi cyo ryigikena n'ukuri urakoze interano yawe kumbure bamaze kubyumva kuko sinkekeranya ko kino kiganiro kiko kirakurikirwa na bamwe mu babijejwe Ego na cyane cyane kweri iyo badufashije ngaho mu gihugu cy'u Burundi uko igitoro kirakunda gukena cyane Urakoze rero ngaho mu kayogoro ku nterano yawe Ego ari kindi mhm. kijanye niyo radio isanganiro nk'ubu ndabakuyatayo ndiko ndakurikirana urumva nuko ukuntu twabana tubakurikirana mwebwe byacu kuba tuyumva neza cyane ngaha mu kayogoro bamaze kubyumva abo mu buhinga bw'ibyuma nibaza ko vuba cyane bagiye kuraba ingene babitorera umuti yego muzaba mugize neza murakoze namye mwandanye mugira ijoro ryiza ngaha mu kayogoro sawa sawa ngaha namwe bwe Ego iki ni kiganiro girico ushikirije aho radio sanganira ibaha kajyo kugira ngo mugire ico mushikirije ku makuru aba yavuze muri no gituba turimo kuvuga guhera kuwa mbere gushika kuno munsi wa gatanu nuko akajyo ni gwawe eh, Ikimbazo kuma twebwe amarezo ino turayabura amarezo ugombye kuvuga iki ya telefone e, ya telefone ariko twarababwiye neza ko ari amakuru aba yaracenga ku isanganiro ndabizi zarize ku wa mbere mhm. mugabo navyo umuntu bivuga ikindi naco mhm. ikindi naco intuzenya ikijanye ikijanye n'intuzenya n'ibitoro mhm. umvise ko babidugije ego none ko babidugije mhm. ibitoro byabura kubera byagugwa amahera makenya mhm. ko biduze none bizokunda ko biduca biboneka nicyo n'ikibazo ubajije oh, jewe muri kano kanya ntashobora kuguhera inyishu ariko kumbure oh, ababijejwe oh, bariko baracumva mhm. bariko baracumva mugabo ibintu by'ibitoro biragoye nawe ubandanye ugira ibihe byiza aho uherereye unumviriza ino yanyu mukunda isanganiro nuko n'ikiganiro gira icucikirije kibandanya kuri radiyo isanganiro kiwanja kiwanja haca ni sapurayi mu byanjya hanyene aha ndabumva Jewe ndiko ndakumva ubanze widondore ninda twakuye utwakuye Nagira mbaze gucerekeye amakinga sport Oh aha ubanza kwidondora ukavuga uwuriwe naho uhagaze Aro Eh, ntiziriko turumvikana ndamwumva ariko we ntanyumva ariko ndabumva ubanza kwidondora ukavuga uriwe naho uduhamagaye uhagaze yego ku musenyi turi amahoro akaturapfiriwe karagwa Okay. Uh, ni gwawe na kanya radio sangano yabahaye kugira ngo mushikirize ikintu cyacu cyose kubijanye namakuru aba yaravuze yaraciye kuri no kuva ku munsi wa mbere gushika kuno munsi tuba tugezeko. Yego cyane murakoze cyane. mbongeyeho na mu kintu kijyanye n'ibiciro biguma bigira munsi ibiciro mu bisanzwe ikintu bikomoka ko kimwe ama ku kindi kintu kigira kabiri ni mhm. ku ingingo y'umukiranganji w'intore hagati mu gihugu kandi vraiment ndashimira ingingo nziza nubwo yavuze ko bazokuyiga neza kandi bazokurikiza amategeko kuri ikintu kijanye no kugabanya abantu bamwe n'abariya bafise ababatwite mu bisanzwe eh, eh, ingingo mu bisanzwe ni uvuga ni nziza kandi isoko ni nziza koko kandi mu bibazo babikoze bafite amategeko arakaraba aho bikenewe aho bidakenewe nabo batagirane bakaba barabangira bafate bagasubira mu makambi yabo ego kuko kenshi urabye nk'umupolisi ugasanga ari nk'ahantu mu isoko ariko arasoma ariko nuko kumurengirana kosa ko kaciyemwo ariko mu minsi mbere vuba cyane mugiye gusubira kuyumva kuko ababijejwe barahari kandi ntibakunda guteba gukosora iyo birinze bishika kindi naco mhm mm barayikwa gatoruba kadubije ko koboneka kuko kweri abantu bifakiza kweri mhm mm ashoboye ipakiza turashoboye kweri ukomze kuvuga ko hipakiza bande umuntu yifise kubera ubuntu we yipakira no muto muto ubona atipakira none kuva hiyo wota nk'akarorero wiyunguruza uva ikarusi wanyu utera ugana ahantu hatandukanye bimeze gute none uva ikaruzi bitangwa tugenda gushyira igitega mhm. mugabo ubundi icumi urumva yuko bitoroshye ntibyoroshe kumbure twizere ko bigiye kuboneka yego reka tubyizere turabe sinzi yuko byaba byabuze kubera amayira yaba yari make eh eh eh ntibyari byoroshye eh, kumbure ikizere n’icishi mu banyagihugu bizeye ko ibintu bigiye guhinduka kuva canke inyuma y'ukuduzwa igiciro c'igitoro undi munanya yamaze gushika alo wiyalone ndakumva neza cyane sinzi we kunyumva eh, ndakumva neza cyane mwiriwe neza uwundi munywanyi yamaze gushaka umurongo alo yagize mwiriwe mwiriwe neza ni impore ni impore mhm. n'inda twakuye atwakuye ahagaze hehe eh, ni butorituma muri komine nyakinde mu ntara ya ruyigi eh, mu ruyigi n'amahoro n'amahoro nuko akanya ni gwawe muri wa mwanya canke ka karyo radio isanganiro yabahaye kugira ngo mugire ico mushikirije ku makuru abamaze indwi yose avuzwa ngaha kuri radio isanganiro mugerageza kubandanya mukora gute kugira ngo mubandanye akazi kanyu muri э, icyo gihe muvuga ko igitoro kitaborohera mugerageza kubandanya mukora gute eh, kugira ngo mubandanye akazi kanyu mu gihe muri ko muravuga ko igitoro kitaborohera kuronka eh, nuko eh, kumbure inyuma yo gushiraho ibiciro bishasha murafise icizere ko bigiye guhinduka ah. Eh, sindiko ndamwumva neza ku murengera ingorane z'ibirere aho asanzwe aherereye igiganiro kirabandanya eh, kuri radiyo isanganiro nuko ni intererano yawe canke uko ubibona kandi eh, ugize neza tugushimire ubandanye ukurikira radio isanganiro wundi mukunzi wa radio isanganiro yamaze gushikalo Alo. Alo. Kaza chane ni mkigani rogiri mu kiganiro gira icushikirije. Amahoro wanitaza ndodiye mhm. muri Azatike. Muri Azatike n'amahoro. Nagomba gushikiriza. Mhm. Alo. Ndakumva chane uti wagomba kushikiriziki. Ati. Mhm. ku cyerekeye amakipe ya siporo mbega ikiringo bagihejeje uno munsi ko twumvise ngo wahita kwandika uno munsi baba bagihejeje nyine kumbure inyishu turayimuha uh, nubwo yoba yavuye ku murongo acabandanye yumviriza ndabumva neza sina gatanda bumva n'ukuri reka mbe ku murongo muke mutubarira ego duca tubaha inyishu ubundi munywanyi yoba yashyitse ku murongo uh, ni radiyo isanganiro mubandanya mwumviriza tukaba ni aderengabirano ibujumbura mutarama Adeline Gabirano kaza cyane mu kiganiro gira icyo kuri radio Isanganiro. Mahoro neza akanya ni gwawe mwahawe na radio Isanganiro kugira mugire ico mushikirije ku makuru aba yaravuze muri nondwi. Ego hama. Sabye? Alo? Ndakumva cyane. Hama ku makuru yavunzwe. Mhm. Mm ni amakuru y'igitoro aho igitoro mu mwonzi heze cyavuze cyane ku rwego rwo hejuru mhm. twaba turiko turabona ubu nyene turiko turavugana aho umuntu yagiye arasa bariko baragitanga twovuga bema nuko interano yawe kumbure ababijejwe amaze kubyumva narijya hirya no hino hariko haravugwa ko ibiciro byo kuyunguruza byaduze ku rugero rudasanzwe e, kacari interano ya darangabirano hariya mucara mundi munini yamaze gushikalo alo ndaguha myiwe cyane nuko twakironka nta kimwe ahantu tukakironka ndetse bakize ndego ikaboneka nta kibazo kuko ari umuntu yipfuza ngo igihanga twagenda twikuye amariko twari ku mutwe twirirwa dutonze tukabura tukambaye imisingi y'ibiri dutonze ku mirongo tukabura urumva usanga ibintu biba cyane ryasohowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura yagize ati nu nukwandikisha igendeshwa uh, kuva ku itariki ya 2025 gushika kuri 2029 za kuno kwezi turimo uno mwaka nyene itariki 2029 rero akaba ari uyu munsi turiko turasozera Eh, kumbure ku kijyanye no kongera ikiringo n'ibindi ibyo ababijejwe eh, nibo bafise uburenganzira eh, bwo gufata iyo ngingo mu gihe mwoba muriko murabisaba biyayahamarira n'amahirwe bihurira mwiriwe neza agenda eh, kumva neza cyane sinzi ko kuri kuranyumva mwiriwe neza yamaze kuva ku murongo uh, kumbure araheza asubira agaruka ahamagare uh, usanga yari akagorane kari akagorane k'ibirere cyangwa akandi kagorane uh, mu gihe usubira guhamagara usanga gatorewe umuti tukumvikana gatanu kuri gatanu ni kiri tushikirije Jerome Hakizimana je turi kumwe kuri micro Albert Ndwaye mu hinga bw'ivyuma allo allo Yego ninda twakuye ndi kagwera vedaste mucanku mucanku mm -hmm. akanya ni gwawe eh, kugira ngo ugire chikirije ushikirije eh, nagomba shikirize kuri aya makuru ubwa mu kiranganji w'intwaro y'akati yavuze y'igiturire mhm. agaca asubirizwa n'uta mhm mm urumva bijya by'igiturire nyine n'ubwo guhagarukira kubera kenshi usanga ibitumye bigwira cyane mhm. Ama. Mhm. Mm Nagomba sime ukuntu bavuze ko babijugireze rwanje gitumye. Mhm. Ayo Ariko bavuga ko turabye ukuntu mukibano mu mabarabara ntiyunguruje ibintu byo kurwanya igiturire keri bizababara cyane n'ibintu bitangwa imbarutsa ntawamira na ku majone hose ni uko nyine urabifitiye ibyemezo bwa munwanyi ibyemezo birahari kubera ugiye kurondera ikintu ku zone cyawe uri kuringuruza udakwije ni amahera utanga kandi ushwandanya ni ikiganiro gira icyo kuri radio isanganiro kibandanya e, turacasigaje umwanya ugira ku minota cumi n'itanu kugira ngo tugisozere bizigura ko uri kurumviriza isangano muri kano kanya ushobora kuronka umwanya wo guhamagara mu gihe e, wowe ofisi ushikiriza ku makuru aba yaraciye kuri ino samirizi yanyu ntiwukibura kuko hacako menshi haba ayo washimye haba icyo icyo wongera ko canke intererano byose uba uhawe ikaze n'akanya radiyo isanganiro yabahaye kugira ngo namwe mugire uruhara kandi ijwi ryanyu ryumvikane muze ni ni mu kiganiro gira icyo ushikirije kuri radiyo isanganiro mwiriwe neza mwiriwe oh, kaza cyane muri kino kiganiro ninde twakuye twakuye ari hehe desire bujumbura ah, ntunzwe n'imana amayishani ya mungu desire ntunzwe n'imana twokironka aho tukareka kugenda n'amaguru ngo bare umutekano ntangere mm, hama mugire imirimo myiza nka radiyo na televiziyo isanganiro urakoze cyane dezire yagizwe n'imana urafise amahirwe yo gushobora kwakura urwo urumviriza isanganiro muri kano kanya ukagira icyo ushikirije ku makuru yaciye kuri ino samirizi guhera ku munsi wa mbere gushika kuri uno munsi tugeze ko wa gatanu kugira ehe ukaba witwa gute ego ikiganiro n'igira icucikirije ni kumakuru makuru tuba twaracije ngaha kuri radiyo isanganiro kuva ku munsi wa mbere gushaka kuri uno munsi tugezeko eh, nitwa ntakarutimana kandi mba ku mutumba wa bumwe komine kinyinya intara ya ruye mhm. akaradiyo uno munsi twakabuze kwisanganye twarondeye inani n'umunani n'ibice bitatu twabo mpore mpore mpore none tugiye kubitorera umuti vuba kugira ngo umandanye mukurikiriza ndetse y'umukunzi aho rero uno munsi ni twebwe abanywanyi b'isanganiro ese ko mu burundi e, bigoye twumva ubusuma butandukanye hirya no hino ubwo ntibuzohava noneho buca bwiyongera kuko hahora hakingirwa n'umupolisi hamahagara ashakingwa n'umuntu atari umupolisi ntibizohava biyangara noneho gusumba mhm. icyo kikaba ari ikibazo wibajije wongera ukibaza uh, kumbure ababijejwe kugira ngo bibaye ngombwa Oh, bazocishurire mu bikorwa ego badora ukuntu bogihinyanyura gusa biragoye kuko ahantu hahora hacungirwa n'umupolisi hama hagacungirwa n'umunyagihugu asanzwe badora ukuntu bagihinyanyura kuko twumviriza hirya no hino ubusuma burasaze buragoye muri kino gihugu hamwe rero ahantu hahora hacungirwa n'umupolisi hama hagacungirwa n'umunyagihugu noneho ubusuma buduhaba buca bwiyongera mhm. hama hari mhm. ikindi ni iki kijyanye n'ibi bijyanye n'ibiturire mhm. aba bantu atacyo bafise ntibigera baronka ukuri aho ukuri kuronka abantu bafise ibyo batanga kandi biciye mu biturire byari bikwiye kuraba ukuntu babihinyanyura bakabikurikiranira hafi kugira ngo ibi biturire bituzwe kuko niho n'umuntu muto muto azoca aronka ijambo murakoze urakoze cyane ubandanye ugira ibihe byiza aho uherereye na cyane cyane mukurikira iradiyo yanyu mukunda isanganiro mwakoze namwe mwari mugiteza abiri eka na Albert wawe yamfaje mu hinga bw'ivyuma jewe Jerome Yakizimana nari ko ndabakirira amatelefone yanyu kugira ngo ndabafashe kushikiriza ibi bitandukanye ku makuru yaciye ngaha kuva muri no ndwi itangu turiko turasozera kwa mbere gushaka kuri no munsi reka ndabikibanure mubandanya mugira ijoro ryiza gira icyo ushikirije gira